ekranu tupa kamaru Poljubi majku, pare u planu Tupa kamaru Zlatu kadu, Zlatu kadru Kako tu želiš, vreli modeli kamaru Krvava benga, slava mi vječna, tupa kamaru Mogu me spengat, vas da ću bengat Šaljite gardu, platite nastup Pred vašim očima Sodoma Gomora Živit će legenda duže od grobova Nestanem ja, dolazi hologram Zvuk vam polovan u najboljem stanju Sve oči na mene tupa kamaru Jebem vam mladu, jebem vam staru Majca složena tupak u Vidim sad već u komentaru Grobu se okreće tupa kamaru Ide vam blok na YouTube kanalu Blokom up, tupa kamaru Biram stranu, pljujem ekranu, tupa kamaru Poljubim majku, pare u planu, tupa kamaru Zlato u kadru, zlato u kadru Kako tu želiš, vreli modeli, tupa kamaru Biram stranu, pljujem ekranu, tupa kamaru Poljubim majku, pare u planu, maru Svijet u retrovizoru Nema minute za predah Život je kocka, život je kurva Ko zadnji krug kroz Vegas Bijela udovica misli crne ko panter Jezik oštar ko skalpel Samo će Bog mi sudit Ekipa spremna ko kartel Vas iz posada, Čuvam džale za brata Osveta i kamata Samo čujem ratata Ratata crna kao ganna. Na glavi mi bandana, bit će frka, bit će drama Samo hejt, samo hejt, nikad nikom brate ljubav Ispucam Rafal u zrak, živio Amaru tupak Biram stranu, pljujem ekranu, kupak Amaru Poljubim majku, pare u planu, tupa kamaru Zlato u kadru, u kadru Kako tu želiš, vreli modeli, tupa kamaru Piram stranu, pljujem ekranu, tupa kamaru Poljubim majku, pare u planu, tupa kamaru Zlato u